Andalusam Andalusam Andalusam Kaže on Kaže el hadithu es sahih Hadis vjerodostojan Nakon toga navio definiciju Kaže huve Kaže huve ma dare ala adlin mutkinin otesale sene duhu i tačka. To je definicija. Kaže, hadis sahih je onaj hadis koji se oslanja, pa je spomenuo onda tri stvari. Kaže, adl, znači adale travi, mutkin, da je, da je ravija, ima dabt, pouzan ravija, pouzan u prenošenju, Kaže, u tasalo se ne duhu. I gdje je lanac, lanac prenosilaca spojen. I te tri stvari naveo definiciju sahih hadisa. Znači, hadis, to je hadis koji se oslanja huve ma dara ala adlin mutkinin o tasalo se ne duhu. Znači, hadis koji se oslanja na pravjednost, pouzdanost i spojenost lanca prenosilaca. A onda dodaje jednu zanimljivu rečenicu, a to je da kaže fe in kane murselen fe fil ihtidaj fe, fil ihtidađi fil ihtidađi bihi ihtilafon kaže ako je mursel oko dokazivanja sa njim je kaže za zilaženje znači e, spomni od odmah mursel hadis a doći nam poslije posebno mursel hadis kaže ako hadis mursel mi rekli šta je mursel hadis mursel hadis to da tabin kaže rekao je ili učinio i uradio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to i to Kaže, oko hadisa Mursela, znači ima, ima prijekid lanc prenoslaca. Oko dokazivanja sa tim hadisom, da, će, da je on dokaz, da, da sa njim može dokazivat nek, neke propis u islamu, kaže, ehtilaf ima razilaženje. A mi smo govorili o tome, oko razilaženja toga, koji Mursel hadise mogu uzeti, koji ne može, govorili smo, u ono, a doće nam ovdje posebno, govorit o tome, i razilaženja oko toga. Eh, on je ovdje naveo da je ova njegova definicija. Neko će sad bun tu, ovaj, fali nam ovdje nešto definicija, ovaj, u definiciji sa ihadisa, ako se sjećate. Fali nam još dva šarta. Tri šarta imamo, znači. Znači, adalet, znači, pravjednost, adapt, pouzanost i treće je spojenost lanca, prenoslaca. I ti sam. Fali na dvoje, spomenut ćemo to poslije dvoje. Znači, on je prvo spomenuo ono, kaže, što je, što, kako kaže Šeji Mensur u tumači, kaže, mehalu i tifak, oko čega su složni i fakih i muhadisi. Što? Jer ćemo postaviti ova dva šarta koja ćemo dodat, e, slažiš oko toga mu hadisi, ali su faqih se različi. Kod faqiha nisu to šarti. Zato faqih često dokazuju sa često dokazuju sa slabim hadisima. I uzmaj slabe hadise sa njima na nagradi propise. <clears throat> Kaže u zadu ehlo hadis. Znači, e, na ovom su složeno u prijetodnom, a tri šarta, na tome su složeno, znači, i faqih i mu hadis. Kaže u zadu ehlo hadis. A onda su dodali još dva šarta mu hadisi. Selametu hu mine šudud vali ille. Znači da je hadis da nema ko sebe uh, a mi smo rekli šta je šudhud, kako smo definicijali? Neka anomalija, nešto dođe, da, da, da, šta, šta je opričnost? Šaz, da taj hadis nije opriječan hadisu koji je verodostojniji od njega ille kar wal ille da nema ni e, šuzuza ni illeta ille u osnovi znači slabost znači da nema neke skrivene slabosti niti znači, znači, niti je taj hadis ima, e, niti je šad u smislu da je opričan vjerodostojnim od njemu a drugo nema illeta nema skrivene mahane skrivenog nedostatka ova dva šarta fakta od fakiha nema Nema to, ima hadis, bez obzira nekom vjerodostan, to što se on ne slaže s nekim drugim, ja ću vam to kod nje, jel, to je stvar, jel, tumačenja. E, skrivene mahane on ne vidi, znači mi vidimo jasni mahane, ima, nema, nema tu skrivene mahane. Dok muhadisi, kao eksperti, ulaze u te detalje. Kaže, a međutim, da bi kaže, bo fihi nazar, ala muqtada nazar ili fukaha. Kaže, a, kaže, e, u ovome je upitnost, Kaže, shodno kako smatraju faki. Faki nisu, ne, ne slažu se ova dva šarta što smo dali zadnja. A to je da, da je hadis čist, vjerodosan hadis da mora biti čist od uh, šuzuza i da mora biti čist od ileta. Rek smo šta je to. Što kaže, fa inne kethire minel ileli je beuneha. Kaže, zato što mnoge u stvari skrivene mahane nedostatke kod hadisa faki odbacuju. On to ne smatraju da je to problem. opet podlađen, znači sve ovo što navodi ima Dehebi, on je to napravio rezime od onoga što je, što je pisao uh, Ibn Daqiq al-Aid u knjizi Al-Iqtirah. E onda on ponovo rezimira. Kaže, fel muđme'a ala sihetihi. Kaže, ono oko čega su složni, da je, da je, da je vjerodostojan, uh, eh, muđme'a ala sihetihi, da bi hadis bio vjerodostojan, kaže, idem dakle, kaže El Mutesilu Salim, a, a, a, znači hadis koji je lanac prenosnaca spojen. Uh, salim kaže Minesu Zuzba Lidle, da je čist od šo šuzuza, što smo rekli malo prije, spomenuli, šazda, znači, opričan vredostojnim hadisu, idle da nema skrivenu mahanu, wa en je kuner u atuhu, zavi dabtin, wa adaletin, wa adami tedlisin. Kaže da, je, da, da su ravije, da su budu, da, znači, pouzdane, znači imaju dabt, imaju adalet da budu pravedni pouzdani. I to su ti, te, tih pet šartova. E, kaže ovdje, znači on naginje, naginje tome, ademo tedlise da nema, nema tedlisa, ali to tedlis upada, ulazi pod, pod, uh, pod uh, illet, skrivene mahane. Znači on sad ovdje navodi on muđme ala sihati, znači ovaj, ono, znači e, na čemu su složni da je vjerovstojan hadis, je ovo. A onda na početku je spomenuo da u stvari ona tri, tri šarta, na čemu su, jer fakih odbacuju ona dva zadnja šarta, ovaj, kao da ima ovdje neki vid kontradiktornosti. Jel? Hoće da kaže da su na ovom muhadisi složni. Muhadisi su složni na ovom, na ovom zadnjem. Kod njih je pet šartova da bi bio hadis prihvat, prihvaćen. I to je ispravno, naravno. Nije ibret u tome što smatraju fakih, fakih nisu eksperti u ovoj oblasti. Eh, nakon ovoga, znači oni tu spomenu i tu, znači nije sad dolazio detalje toga da, da, da sad definiše ovdje, da govori ovdje detaljno. Šta znači, znači, šta znači uh, dabt, adalet, itisal, senede, tako da je što smo mi to obrađivali. I da ne vedemo toga primjera. E sad ono dolazi da nju stvar. I to ono što je, što je draži ljepota ovog, ove knjige, ove, ove knjige, a to je, kaže on, fa'alame rati muđme alehi, kaže, najviši stepen, uh, hadisa na kojim su složni, uh, složna ulema oko prihvatanja ti hadisa, pa onda spominje ovaj, lance prenosilaca. Spominje lance prenosilaca od poznatih, uh, znači od poznati ashaba od kojih prenešeni prenes, prenes, hadis od koje među njima, naravno. Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Mesud, uh, Ebu Hurajra a poslije toga niži stepen će doći od Edenesa, od Džabira, poslije toga još niži stepen Abdullah ibn Abasa, također od Džabira, Beraj ibn Aziba, i spomenut nam te rivajete ovdje. I e, pojenta ovdje, znači osoba koja izučava ovo i zapamti ove ravi, ove lance, znači time već ovaj, dobija određeno znanje oko, oko, oko snage i jačine e, određeni rivajeta. E, vidjet ćemo poslije kako se, e, kak se to poslije, poslije sve se slaži, sve se bolje razumije. I onda spomenut ćemo to, pa ćemo se vratiti na posljedna detalje toga. Kaže on, e, znači, najviši stepen rivajeta oko koji su složni muhadise se prihvate ti rivajeti. Prvi je, kaže, onaj uh, od Malika, od Nafije, od Ibnomera. To je silsele dehebije što smo im spomenuli. Znači, zla, zlat lanas prenosila hadisa. Od Malika, od Nafije, od Ibnomera. Malik je živio od 93. godine po Hidži do 179. Ma, a, Nafija je živio do 117. Abdullah ibn Nomer živio do 73. godine. Najbitnija stvar kod Ravije je da se zna kad je umro. I naravno i kad je rođen, da, bi, da li je o, Ravije, kad je rođen, da li je mogu dostići oni, oni Ravije prije od njih koji je, od koji prenosi hadis. Znači vidimo ovdje da je Malik ako je rođen 93. a Nafija umro 117. da je imao 24 godine kada je preselio Nafija. Znači Malik prenosi od Nafije, a Nafija od Ublajh Nomera. Znači to je zlatni lanac prenoslaca Hadisa. U Kutubu Sitte, u e, šest hadijskih zbirka najpoznatiji i najprihvaćeniji kutubi, e, znači hadijskih zbirka, to su dva sahiha, je tako? Ebu Daud, po redoslijedu. Nakon dva sahija dođe uh, sunen Ebu Dauda. Zašto sunen Ebu Dauda? Zato što u njemu ima najviše hadisa kojim spomenuta, a nisu spomenuta dva sahija, a su vjerodostojni. Nakon toga dolazi Tirmzi, koji stvar nije sunen nego džamija, jer uh, nema samo hadise koji su vezani za viske propise, nego ima hadise koji buhata sve, sve poglavlje islamskih znanosti od, od, od Sirije, historija, adaba i tako dalje dolazi Tirmizi nakon ne bude dao da, da dolazi jer je Tirmizi izdvojio se, došao sa hadisma koji nema ni bude Ebu Dauda, ni u dva sahiha, a i su vjerodostojni. Nakon toga dolazi Nesai, koji također ima hadisa koji kojima nemaju ovim prethodnima i na šestom mjestu dolazi Ibn Mađe. Oko ovog šestom mjesta, za ovo prijethodno su skoro muhadisi opće prihvaćena, taj redostet prihvatanja tih hadijskih zbirki. Znači, e, islam je u stvari, možemo komu odreći, E, jezgro islamskih propisa što je vezano za islamsku izrađu kutubu sita. Ono što je došlo u nekim dru drugim zbirkama mimo kutubu site, to su, ovaj, to su neke, spore, neke mesele koje su sporedne ili ovaj vrlo malo je došlo neki stvari koje su vezano pojašnjena vjera, a da, a da ne ima kutubu sita hadisima. Oko Ibn Mađe je početku bilo razilaženje. Da li Ibn Mađe na stepenu šeste te knjige ili neka druga? Koja je druga bila na tom mjestu? Sunan od Arimija. E, skupina učenjaka smatra da na šestom mjestu treba doći sunan Darimija, a ne Ibn Mađi. Pa je na pa, kraju prevagnulo da ostani, da je, da je prihvaćeno od a, Ibn Mađi, sunan Ibn Mađi. Ako neko se pita, pa dobro, gdje je Muslim da imama Ahmeda, gdje je Muslim da Bojali, gdje su Muađemo Taberanija, gdje je Movete, Movete prva knjiga hadijska koja je napisana, šta je sa njom? Pričat ćemo to drugo, tim smo malo onako, uzgled spomenuli. Tema to kako su nastali hadis vige, što su ove prihvaćene, a druge nisu, što je ovima dava prednost, ovima se ne da i tako dalje, to je tema za sebe. Drugi, drugi lanac prenosilaca, što se tiče znači, u kutubu site, e, ovaj zlat lanac prenosilaca, od Malika, od nafija, od Imnomera, u kutubu site je spomenut 81 hadis. Znači, 81 hadis u kutubu site imate, oko 50 je u Buhari muslimu. Ostalo 31 je u o, mimo Buhari muslima. Znači, te hadise, kad bi neko izvadio, izdvojio, 81 hadis ovaj, eh, u zlantu lancu prenosilaca, u kutubu site, znači, to je onaj vrh hadisa, naj, najvjerozstojniji nešto što ima. Eh, drugi lanac je od Mensura, an Mensur, an Ibrahim, an Alkame, an Abdullah i Mesud. An Mensur, an Ibrahim, an Alqama, an Abdullah. Abdullah ibn Mesud misli se. Kad kažeš samo Abdullah, misli se Abdullah ibn Mesud. I sad naravno za sve, sve četvorcu njih treba znat godine. Koliko, kad su živjeli ko. Abdullah ibn Mesud je umro koje godine? 32. pohiđe. Alkame umro ima razilaženje, da li 70. ili 60. godine. Ibrahim Neha je umro 96. A onda Mesur umro 132. A ovo je najbolji lanac, opće prihvaćen lanac u rivajet hadise koji se prenosio od Abdullah i Mesuda, ovo je najvjerostojniji, najbolji vrh lanca prenoslaca. Znači, kad dođe ovaj lanac prenosilaca, to je hadis, ne trebaš provjerovati ništa. Onda treći, molim? Pa dobro, godina je onako spominje, ne morate spominje. Ja, nije ovdje imam zehebi na vodi godinu, samo lance prenosio, tako da mislite da godine spominjem od njega. Tu. To sam ja vam dodao. Uh, treći lanac prenoslaca. Znači, ovo govorimo o lanac prenoslaca koji je sprivačen kod hadisa, složnje oko toga da što dođe u ovim lancima prenoslaca, hadis je vredostojan. Ne, nema razilaža kod toga. An Zuhri, an Salim, an Ebihi. Od Zuhrija, od Salima, od njegovog oca. Čiji, či, e, čiji je Salim bio? Od Abdullah ibn Omera. Znači, od Zuhrija, od Salima, od Abdullah ibn Omera. Znači, to je taj treći lanac prenosilaca, koji je vrh. Dalje, četvrti, Ebu Zinad, Anil Aređ, a ne bi Hureire. Dolazim sad Ebu Hureire, ravija koji je prednio najviše hadisa, 6200 i nešto. Znači, lanac prenosio od Ebu Hureire, najvredostojniji hadis koji je prenosio od Ebu Hureire. To je, a ne bi Zinad, an el a'raj an abi hurajra najkraći i najvredostojniji lanac u kutubu site prenešeno 277 hadisa od Ebu Hurire sa ovim lancem prenosilaca. Znači vrh vjerodostojnosti. A imamo onda i drugi. E sad, znači, ovo je, ovo je prvi stepen najvjerodostojniji lanaca preno, hadisa. Znači, 1, 2, 3, 4 smo spomenuli do sad. Znači, to je vrh. Samo se međusobno učenjaci muhadice razilaze koji je bolji od ovih lanaca prenoslaca. Mi smo spomnjali o tome. Znači, rekli smo da ima Buharija, smatra da je Malika, Nafija, Nibnomer, da je to, da nima iznad toga. Drugi učenjaci smatra da su neki drugi od ovih lanaca prenoslaca bolji. Znači, to je sad četiri. Nakon njih dolazi niži stepen lanaca prenoslaca, a to je, spomenut ćemo, tri. Znači, koji su na nižem stepenu od ovog. Prvi je An Ma'mer, An Hemmam, An Ebi Hureyre. Opet nam dolazi Ebu An Ma'mer, An Hemmam, An Ebi Hureyre. Znači, za ovaj ravi nema potreba da ti sad moraš znati njegovo ono ime. Sad tri, od oca, od ide, ovo ono, prijezme. Znači, ništa tu ne treba, znači, to su toliko poznate ravi da dovoljno jedno ovo da se spomine ime, da se, zna, da se mora znati na koga se misli. Drugi je, kaže, an ebi arube, an katade, an enes. Sad nam dolazi enes. <clears throat> An ebi, an ibn ebi arube, an katade, an enes. Vi se vjerojatno čuli za ovog poznatog savrenog hadisa što je u zatvoru, Suleimana Alvana. Da je on hafiz, kutubu, site i tako dalje. Tako? E, on je hafiz, ne da zna na pamet ono redno kako je došlo u hadisma, nego hafiz po ovim lancima prenosilaca. Znači, hafiz je hadisa po lancima prenosi prenosilaca. Ako ne misli da je to teže, to je lakše zapamati <laughs> nego, nego ono tamo redno što ide. Buharu je jako teško naučiti na pamet. U smislu onako kako je došlo od početka do kraja. A da se izdvoji, da se izdvoji e, rivayet bez ponavljanja, hadisi bez ponavljanja, to je priča za sebe opet. Ono što, što uči, što uči sad tamo kod Jahem Njahni program, ono, što uči Kutubu Site, Kutubu Tisa i tako dalje. Što su završili čak i neki iz, naši izbosni. Ko što je mali od Porči završio Kutubu Tisa, naučio i Selman Dosa tri ove zbirke naučio i tako ima i drugi vratno koji su i dalje učili. Znači uče hadise bez ponavljanja. Mimo Buhari i muslima uče hadise koji su vredosnovni ocjenjeni, a ne oni slabiji. Znači, nije to kako neko misli naučili devet zbirki, znači sve redom, nije to tako. I ovo ovdje što kažemo, Sulejman Odvana da je Hafiz, Kutubu Sita, znači on išao po, po lancu prenosilaca Hafiz naučio. A a, ne, da je, a ne da je učio redom onako kako su došli hadisi u, u hadijskim zbirkama. Dalje sljedeće, ovaj treći lanac, Anibidžu Rejđ, An Ata, An Džabir. An Džabir. Znači, se sad novi ravi od ashaba, to je Džabir radi Allah. An ibn Džuređ, an Ata, an Džabir. Stepen lanaca prenosilaca niži od ovog, nema još puno, samo još ovaj navede, onda, eh, je sljedeći. An Leith, an Zuhair, an Ebi Zubair, an Džabir. An Leith, an Zuhair, an Ebi Zubeir, an Džabir. Znači četvorca imam. An Leith, an Zuhair, an Ebi Zubeir, an Džabir. Sličan lanac prenosilaca njemu od Ibn Abasa, Abdullah Ibn Abasa, je an Simak, an Simak, an Ikrime, an Ibn Abasa. Ovaj, znači, lanac kad dođe od Ibn Abasa, znači, to je automatski vjerodostojno. osim ako se ovaj simak izdvoji od ikrime. Do, znači, od ikrime prenosi više ravija, njegovi učenika. I dođe simak, izdvoji se u tome. Samo on nešto dođe. Onda mora se gledati šta su drugi ravi od, od ikrime prenijeli, da se slaže sa i ne slaže. Još sljedeći lanas, a to je a ne bi Bekre Ajjaš, a ne bi Ishak, Anil Bera, Bera ibn Azib. a ne bi Bekr ibn Ajjaš, a ne bi Ishaq, Anil Bara, Bara ibn Azim <clears throat> Ovaj Ebu Isak, to je poznati, veliki ravija i učenjak, Ebu Isak Sabiji, Hamedani, Znači, Ebu Bekra ibn Ajaš, a ne bi Ishaqa, ne bi Bara. I još jedan ovaj rivajet. E, zašto ovdje navodimo? Ovdje sad navodimo kod vjerodostojnog hadisa, ovo su najvjerodostojniji, znači, e, najvjerodostojniji lanci. Posljedno doći kod, kod Hasan hadisa naveše i neke lance poznate, znači, poznate kod ulemi, ti lan, kad u tom lancu dođe neki hadis, on je Hasan hadis. Spomenut ćemo ti, znači, nekoliko njih kad spomeniš i čovjek i zna i nauči, riješi sebi mnogi dileme. Čim nisu ti rivajete, znači, to odmah, odmah znači, pod upitnikom, moraš istražiti još jedan zabilješte, a to je kaže An Anil Ala Ibn Abdurrahman An Ebihi Komu je Ebihi? To je Abdurrahman. Znači. An Ebi Hureyre Anil Ala ibn Abdurrahman an ebih, od, svog, od njegovog oca znači, a otac mi je Abdurrahman. Znači, anil ala ibn Rahman, an Abdurrahman, an ebih Hureyre. Ova zadnji lanac prenosilaca, znači njega e, u Buhari i Muslimu su E, e, je došao da su to od hadisa u stvari takozvani hadisi Efrad Buharija i Muslim Efrad Buharija i Muslim znači hadisi Buharija koji se izdvojio a nema i Muslimu i Muslim koji se izdvojio s hadisima a i Buhari nisu mu tefeko na lih znači ovaj zadnji lans prenosilaca nisu mu tefeko na lih hadisi dok ovi prijethodni su mu tefeko na lih